قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي من الاحتكاك وتستدريس المنصوب بإحدى المجلسات التي في ذكر مناقب عند الرجل حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار نادانا لبيك يا abdi kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha meluhurkan hamba-hambanya menuju gerbang-gerbang kehidupan menuju dan memimpin hamba menuju kesucian menuju kemuliaan dunia dan akhirat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan keinginan sang pembawa وطيئة الدنيا للآخرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى عليه بنتنا نجاري برفا سيام للمرض برفا سوسح للسلام برفا كنهمة للمصيبة برفا كلاحيان للمرضيان yang kesemuanya merupakan pimpinan ilahi perputaran waktu setiap detik dan setiap kejadian adalah pelajaran dan pimpinan ilahi di dunia agar hambanya menyadari bahawa kehidupan ini kehidupan yang penuh tipuan dan panah kehidupan yang tidak kekal Ia melahirkan akan berubah tidak akan terjawab tidak akan berkata والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها اللهم نصيحتي دون لم تبذل إلهها di dalam surat al shams Allah menyebut al shams ibu Tuhan Allah dan matahari dan cahaya Tuhan Kita lihat matahari itu sudah kita ketahui bukan hanya seperti lampu yang kita lihat tapi dia adalah gumpalan api yang sangat mengerikan penuh dengan gejolak dan letakan yang mengatakannya mencapai ratusan kilometer dari pada dasarnya. Hadirin hadirat letakkan api dan gemuruh yang dahsyat itu Allah berikan jauh dari bumi hingga bisa dinikmati cahaya Tuhan. Allah yang memberikan lihat api yang bergejolak yang menggumpal sangat mengerikan menjadikan dia sebagai cahaya pagi yang indah jika dengan Allah dipadasi dengan jarak yang sedemikian jauh hingga dia tidak memakar kita dalam lotakan-lotakannya malah menerangi kita dan dia ada dari satu ayat ini sudah merupakan terbuka bagi kita beri ibu gerbang untuk mendekat kepada Allah dan indahnya Rabbul Alamin Subhanahu Wa Taala yang memunculkan siang setiap harinya, memunculkan pagi setiap harinya melewati kehidupan kita. Wajah Syuhuha Muhammadiyah dan demi bulan purnama ketika dia telah terang benderang bulan purnama bulan purnama hanyalah satu planet yang telah berita penuh dengan lubang-lubang namun karena pantulan cahaya matahari yang jadi terang penderang dan indah dengan kehendak Allah subhanahu wa dua ayat ini mengingatkan kepada tipuan dunia innama makhluk dunia illa makhluk dunia dunia makhluk masa'ul kehidupan dunia adalah permainan dan sandiwara sesuatu gejolak api yang sebenarnya terlihat menjadi matahari yang menerangi tidak menyakiti sesuatu yang terlihatnya indah bulan purnama hakikatnya adalah tempat bulan planet bundar yang penuh dengan bolong-bolong gelap tidak bercahaya jelas dunia kehidupannya kehidupan dunia sebelum barzah dan akhirat. Wanahari jazaha dan di siang ketika sedang perutnya. Walaihina yashaha dan di malam ketika waktu Allah Subhanahu wa taala hadir Allah ciptakan terang dan gelap sebelumnya siang ada awal yang memayungi agar manusia tidak selalu dalam keadaan panas terik pada malam hari tidak pernah berhenti bercahaya sampai memotirakan ya. dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kita kebohongan dan juga membantu wajah dan juga segala hal yang bisa dirangkai untuk menjadi bangunan yang membuat kita terjaga daripada terbaliknya matahari. Sedangkan di malam hari, jadi maksudnya, walaupun keadaan terik, Allah siapkan mobil kita di dunia ini sesuatu benda-benda supaya kita tidak kena teriknya. Di malam hari kita gelap gulita, Allah tidak haruskan kita gelap gulita walaupun matahari tidak terlihat dalam waktu yang malam. Allah ciptakan api dari kayu dari batu api dan lainnya dan kan orang listrik ini dari juga kesemuanya berasal dari bumi Allah mengetahui Kalau manusia itu di malam hari juga ada yang di sini kita bisa ambil satu hikmah bahwa di saat kita di dalam naharul basar di dalam kenikmatan yang berlimpah jangan lupa berdoa di bawah payung payung syukur jangan tertipu dengan teriknya matahari kemudahan karena orang-orang barangkali setelah itu maka akan kesulitan karena tidak ada matahari atau siang hari yang sekarang pasti akan datang malam hari. Jika ada tangan malam hari kedelapan atau kedelapan musibah yang sedang menghimpit kita, sungguh Allah telah menciptakan pelita doa untuk menyingkirkan musibah itu dengan segera. Maka gelapnya musibah berubah menjadi terang benderang dengan cahaya doa. Maka permudahkanlah si gelap akan pergi terusir oleh terang benderangnya doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian salah satu bentuk dari Ibrahim muncul dari ayat-ayat Nuhul kalimat-kalimat tersuci. Wanahari dzalalah, walaihi dzalal shahs. berpuluh tingkat sampai bangunan yang berpuluh tingkat itu dengan uh, konstruksi bangunannya dengan segala bentuknya ada dengan bahan kaca, dengan bahan besi, dengan bahan timah, dengan bahan uh, tanah, dengan bahan semen dengan bahan karpet dengan bahan-bahan lainnya semuanya dirangkai dengan demikian untuk jadi satu bangunan bagaimana dengan bangunan langit dan semesta ini yang ujungnya belum kelihatan dan ditemukan di langit pertama baru ditemukan beraksi terjauh yang jaraknya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya cepatan cahaya di 300 ribu kilometer per detik. Bayangkan jauhnya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. 13,1 miliar tahun kalikan 365 hari kalikan 24 jam kalikan 60 menit kali ke lagi itulah jauhnya galaksi terjauh yang baru ditemukan sekarang dan belum berujung di langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat? Bagaimana dengan arus, waktu, sila, unfakuk dan sebagainya? Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi langit dan demi pembangunan, demi langit itu terjadi. Dengan cinta Rabbul Alamin Tuhan ku dan Tuhan kalian yang maha menarga namanya kepada kita Al-Qurim Yang maha dekat Ida sa'ala kalibati alni wa inni hurid Jika wa tetai Allah SWT Allah Jawab oleh Allah itu dengan sangat sederhana pemberian yang tidak kita ketahui. Kita berdoa dan berdoa kalau kita tahu berapa banyak pemberian yang Allah berikan sekali kita meminta kepada Allah lepas dari apa yang kita minta. Maksudnya selain dari yang kita minta juga Allah berikan anugerah yang sangat besar lain daripada yang kita minta bisa dicabut bisa tidak kalau tidak bisa tiga, salah satu dari tiga bisa tidak dikabul tetapi salah satu dari badan musibah yang akan datang padanya dihapus oleh Allah. kedua Allah jadikan penghapusan dosa ketiga Allah tunaikan di akhir nanti di akhirat dikumpulkan orang-orang semua orang harus membayar utang. Satu sama lain membayar utang Dan Allah juga membayar utang. Hutang Allah kepada siapa? Ada yang berdoa yang perlu Allah kabulkan di dunia Hadirin hadirin yang dimulia dengan Allah Kurnah kita bersuai syurah seluruh al-arti wa dan di bumi hamparan tidak bisa kita bayangkan setiap detik orang hidup dan wafat setiap detik ada kelahiran setiap detik ada yang mati setiap detik ada pengisian gembira karena menerima kelahiran dan setiap detik ada pengisian sedih karena kematian hadirin hadirat ini dan kehidupan dunia dan yang tidak mendapatkannya maka mereka dalam kerugian besar. Beruntunglah kita yang berkumpul dalam perkumpulan luhur ini inilah perkumpulan di mana Allah membawa banyak nama-nama hambanya dari keinginan menuju perkumpulan dari perkumpulan menuju perkumpulan yang lebih lagi. Semoga Allah berikan kita semua orang-orang yang mensucikan dirinya dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan fikir, dengan doa, dengan sholawat, dengan sedekah, dengan berakar, dengan haji, dengan membawa, dengan berbagai macam dan sungguh merugi mereka-mereka yang mengotorinya dengan dosa, dengan mengubah, dengan mengaji, dengan perbuatan-perbuatan dan sebagainya merugi. Kenapa makanya apa sih terbatas? Jadi itu bukan dunia dia tidak tahu kapan dia lahir pun bukan dengan keinginannya dan dia berwafat pula dia tidak tahu kapan akan wafat. Oleh tetapi nafsu dia mada tak sibuk ada oleh tetapi nafsu dia yang beritamu Manusia tidak tahu mana yang akan apa yang akan dia lakukan dan akan terjadi padanya esok. Kau masih hidup atau sudah wafat? Dan manusia juga tidak tahu apa dan di mana dan dalam keadaan apa dia wafat. Maka Allah akan menjalankan. Ya kalau waktu sakit, kalau waktu rumah, kalau waktu nanti lalu kerja, manusia tahu, ada yang mana tahu bila sedang melihat manusia detik dalam kita berbuat pahala dan dosa dia maha melihat Tuhan dengan tidak mau waktu tempatnya dalam usia sekian itulah hamba ku dan Allah maha melihat malam ini bulan bulan bulan ini hamba hamba ku hadir di majlis kecil ini ya Tuhan dan pengampunan Amin. Hadirin saya berfirman Wallah Saya berfirman Orang kata yurid Sawab dunia Fahid Allah Sawab dunia Wallah Berat siapa yang menginginkan Keuntungan dunia Allah menawarkan padanya Keuntungan dunia dan akhirat Karena Allah memiliki dunia dan akhirat rugi orang yang jual dunia saja karena Allah punya azab juga memakan oh, ajuin zawab dunia zawab dunia rasa yang menghindari pahala atau balasan di dunia ketahuilah Allah punya balasan dunia dan akhirat Allah Allah Allah dunia Allah Allah bisa beri kemuliaan dunia kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat Hadirin hadirat demikian Allah mengenalkan dan memberikan pengetahuan وعمر والربيع لم يكن كتب علي نبي memberi namun jika Allah Subhanahu belum memberikan sesuatu apa yang kita inginkan عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Barangkali kalian hendak membenci sesuatu terhadap itu baik bagi kalian Barangkali kalian menyukai sesuatu tadi itu buruk bagi kalian Allah Maha Tahu dan kalian dia tahu هذه الهدايا عبد الملائكة وتكرمون والله والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ulama tahu apa yang terjadi pada kita. Hamba ini kalau dilimpahi segini akan begini. Kalau dilimpahi segini akan begini. Kalau dilimpahi segini akan begini. Kalau usianya sekian akan begini. Kalau usianya sekian nanti akan berubah begini. Maka Allah tahu. Dan Allah mengaturnya kesempatan kepada kita untuk membenahi diri agar terbenahi keluar takdir masa datang kita. Hati dan jelas yang dimuliakan Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan mereka yang mau makin baik akan Allah rupa keadaannya yang makin baik. Sebagai firman-Nya Allah menakar takwa serta berusaha bersungguh-sungguh lil فأما باطل وسلم وكذب بالإجماع فسلم يسيره للعشرة menunjukkan bahawa perubahan kehidupan bisa terjadi dengan amal kita. Berarti manusia itu menentukan bukan Allah yang menentukan apa yang akan datang kita. Tapi kalian beramallah dengan amal kalian Allah bisa berubah keadaan itu dengan kehendaknya. Barang siapa yang memberi apa bertakwa juga orang yang bertakwa Mau salih Ibadah sholat, sunnah sholat Ibadah puasa, ibadah pemerintah Dan sebagainya kami Ustaz yang lebih Dan dia membenarkan apa-apa yang baik Mengikuti kebaikan Alhamdulillah Hadir di majlis fikir Hadir di sana Hadir di majlis sini Ikut fikir, ikut sholat Ikut mendengarkan eh, Penyampaian-penyampaian dari hadis-hadis Nabi ayat-ayat Al-Quran masa dia suruh dari Allah akan diberi kemudahan yang menuju jalan kemudahan. Sebaliknya orang tak jalan bersama pada saya ini pikir pikir dengan harta, pikir dengan nasihat, pikir dengan menyapa ibadat, malas untuk ibadat, itu pikir terhadap diri kita ibadat. Ya. Wasta benar dan merasa kepada Allah. Alhamdulillah. Wakadah bil husna dan mendustakan hal yang baik. Apa yang mendustakan? Tidak gunanya. Masyaallah. Kenapa itu butuh tarawih? Tidak ada gunanya. Kenapa itu butuh doa dalam musyawarah? Tidak ada gunanya. Pasal Yesus bil husna memudahkan jalan mereka untuk kesulitan. Alhamdulillah, makin mudah menuju kesulitan. Alhamdulillah kita yang mulia Allah. Kita pilih jalan yang menuju kita supaya makin dimudahkan eh, menuju kemudahan. Itu jalan dalam kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam kami di dalam kemudahan. Amin. Sampailah kita pada hadis ini di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara kalian itu kalau apa ah, maksudnya kalian ini semuanya kalau apa ah, ditunjukkan tempatnya setiap pagi dan sore. Kalau dia duduk sorga, di tempatmu nanti di sorga. Kalau dia neraka, tunjukkan di tempatmu di neraka. Sekarang sudah ada eh, apa uh, percontohannya? Kalau zaman dulu orang masih agak bingung. Kalau sekarang sudah percontohannya dari televisi, kira-kira begitu. Pagi ia datang di surga, siaran surga melihatnya. Ya. Lalu sore siaran surga lagi melihatnya. Memang itu surga. Tapi kelihatan siaran mereka yang dilihat. Pagi sore, pagi sore sampai hari tua kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah SWT berfirman, الشيطان يعدكم الفقر ويترككم إلى الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع والله وكان الله واسعا عليما Sungguh Allah SWT berfirman Syaitan itu mendorong kalian kepada kemiskinan Miskin dohir dan miskin batin Kalau tidak kedua Bisa dia kaya raya tapi batinnya miskin iman Makin takut dengan kayaannya, makin mikir, makin jahat, makin licik, makin menjatuhkan semua teman-temannya Makin jauh dari Allah, makin jauh dari majlis fikir, makin semakin jauh Ada yang Allah yang digoda oleh syaitan untuk terjebak kepada kemiskinan ini secara tohirnya ada hadir-hadir yang ini saya peringatkan kita kan banyak yang berdatang ya, di antara kita ada pelajar dan apa yang dibuat lebih banyak berdatang coba dijaga hal-hal yang halal di dalam usaha ya ini kabar yang sampai kepada kita kita bolehkan plastiknya ikut dimasukkan ke dalam minyak goreng supaya seplastik cair, supaya gorengannya lama keringnya lebih lama keringnya kalau gorengan minyak lain satu jam setengah jam lembek kalau gorengan yang pakai plastiknya dimasukkan ke minyaknya berjam-jam tetap kering tetap laku tetapi menyebabkan kanker dan membahayakan bagi memakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti ini layak dijauhi dan dihindari. Itu makin hari bukan makin luas, akan dia lihat makin hari makin susah. Akhirnya usaha dalam maju nanti ada aja masalahnya. Entah mencuri orang atau lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oh, saya beri contoh mulia. Oh Salah seorang pedagang somai di sini mungkin hanya sekitar semua buku ya mana mana majlis di malam hari hari ini wafat ya wafat saudara kita yang kita cinta itu ya walaupun dia tidak mungkin hampir tidak pernah masuk ke masjid hadir majlis tapi dia selalu berada somai di majlis kita ikut dan kalau sudah mengajar tidak berhenti jangan berikan diri untuk menghargai manusia wahabah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu selesai acara kalau seandainya masih tersisa semuanya kru dipanggil habisin habisin gratis semuanya itu sudah semuanya kamu terkenal saya juga sering ada ya Wafat hari ini dalam keadaan yang sedemikian mulia. Ya. dan usia masih 30 tahun, tidak mengambil majlis secara berat majlis, namanya semua kebun. Dan selesai orang dari majlis, dan dibuka. Kebun, kebun, kebun. Ya. Dan jadi wabatnya hari Senin, waktu lihat tepat dengan cerah wabat Senin yang sama. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Allah. ketika hari Senin pagi subuh sudah sakit dia sakit Bukhari tanya kepada putrinya Aisyah Wahai putriku Rasulullah SAW itu wafat dari apa sini kata Rasulullah SAW itu dari Sayyidina Aisyah kemudian Oh sini sekarang hari apa? Hari Senin berarti aku berharap tidak menawarkan keputusan dia. Soalnya wafatnya dengan kota sedih bagi Allah Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang kemuliaan Allah. Yang sebenarnya bukan tadi yang kita punya orang yang putihku ada kain kapan, kain putih ada berapa? Ada tiga, cuma yang satu kotor, keras kena, apa eh, kuning. Beli aja satu lagi nanti kita beli kalau sampai nelayan berkenan maka kepada Sayyidina Abu Basri Al-Jadim Al-Ahya'ah bin Jadim bin Al-Ahwah yang hidup lebih berhak dengan kain yang baru daripada yang akan mati suci aja itu yang telah kuning untuk wafatku cukup tiga hari dalam itu nanti ada mau dagang somai mau usaha tertinggi tetap yang dia bawa tiga hari kain bapaknya dan kemarahan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah semoga kita semua wafat dalam musuh hati Allah dalam hati yang merahmat amin Allah amin hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah ada satu hal yang perlu saya sampaikan tentang pertanyaan kura-kura yang sering selalu ditanyakan masalah dua pulang air dua pulang itu sebagaimana sih Ya, ayat dua bulan ini bingung orang dikira satu kolam besar saja. Jadi kalau mesin bisa teman dulu kan kolamnya besar. Ya, untuk dua bulan ramai. Dikira itu dua bulan bukan itu. Dua bulan itu enam puluh sentimeter panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bak kita di rumah itu rata-rata sudah memenuhi ini persyaratan 28 dari orang pengajian dari 60 cm panjang lebar tinggi hadirin eh, hadirat bagi tapi ya jadi untuk mereka yang berwudu atau mandi jenaka kalau sambil menguas was was kalau sudah 60 cm panjang tinggi dan lebarnya diperkirakan ya hadirin hadirat yang mulia Allah mikir di suatu kejadian demikian mudahnya pertentangan uh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa kejadian Imam Syafi'i jalan bersama Imam Hanbali Mujib Guru bersama Mujib jalan berdua ya. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan seorang salih yang terkenal Yaitu Syaibah Rahim Salih ini Jadi kalau mengikuti Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang yang sama soleh. Memang Allah Taala berkata, wahai guru dan manusia dia, kita akan silaturahmi sama Syekh Syekh Wahabi. Boleh cukup silaturahmi dan minta doa oleh Allah itu. Boleh aku nanya sama dia, jangan kita. Jangan nanya orang seperti ini. Kenapa? Kau sendiri nanti tahu kita punya orang lain. Cukup kita doa tapi Muhammad bin Hanbal berangkat juga sama Syafi'i mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Syekhan Abani minta doa sama-sama berdoakan. Lalu Imam Hanbali mulai gurunya. Imam Syafi'i sudah diberikan maksudnya menyebabkan doa. Maka Imam Hanbali berkata, Wahai Syekh Syekhan Abani, kami sering dengar nama-nama masyarakat. Tapi kami ingin tahu bagaimana hukum maksudnya membagi orang apakah cuma sholat doang lah, pada ilmunya bagaimana hukumnya kalau kamu di sini kan kami bertanya tentang hukum silakan saya di mana hukumnya kalau orang merubah tahiyat Allah di dalam sholat tahiyat Allah oleh atas hukumnya di maka berkata saya berkata ini menurut kamu apa ada rahim Masyaallah. Kata yang membeliau, kalau zaman aku juga. Kata yang saya kata tadi, kalau zaman Cuma dulu mata aku gimana? Kata yang membeliau, dulu mata aku sedikit cawi. Sama dengan mata Rasyari. Sedikit cawi. Kalau mata kamu, menurut saya, kuasa satu tahun. Kenapa? Lupa dengan sholat, butuh ada setahun puasa. Misalnya saudara aku bilang, dia menanya Minta rohan Dia menanya, pakai begini Ditanya, kalau ini yang minggu Dia juga lupa dalam sholat Masa cuma sejuk satu dua kali Setahun puasa Allah dan Syirah Tadi Dan Syirah berkata dari tadi Itu yang menjaga darahnya Cukup dengan orang saja Nanti ini Nanti ini Nanti ini Nanti ini Hari ini ada halakah yang khatan Halakah Rasul Ya, nanti kita eh, baca bersama-sama Sekilas saja eh, yang terakhir Ya, halakah berapa yang terakhir Coba Nah, itu. Kalau berapa? Ya, sama. Kalau berapa? Sebenarnya Semoga berubah Ya Allah Semoga berubah Ya Allah Semoga berubah Ya Allah dan Maria Masyaallah semoga Allah memberkati para kami semoga Allah sekolah alasannya makin banyak makin banyak ada yang kata mundur lokasinya mau maju jadi nanti al habib Mustafa Muhammad alaihi wa ketika mendengar eh, al Rabi' Adawiyah wali wali Allah Shallallahu dia tidak menggali lubang kuburnya dan dia di kuburnya di dalam lubang kuburnya mengatakan sampai tujuh ribu kata Allah di lubang kuburnya tapi apa lebih ya pun bersalah Nabi Musa Allah ketika baca cerita ayat itu yang mengawal dia juga baca sampai mengatakan delapan ribu kata Allah di dalam kuburnya sebelum wafatnya. Kebiasaannya kau sampai berapa ribu orang di Al-Aqib Mustafa Ramadhan Saya gue berkata Masa Mustafa Ramadhan buat Mungkin di ribu Masa tujuh ribu juga Dapat ribu Jadi kita gimana Yang akan dimakan kita Di diri kita, di rumah kita, di kamar kita Apa kita berbuat Hadir kami di hadirat Tuhan Allah SWT. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kehidupan. Semoga memudahkan kita dalam kebahagiaan. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kehidupan. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kehidupan. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam kehidupan. dan memunculkan rasa bagi yang melihatnya. Pastikan kami tidak melihatnya, ya Allah. Pastikan kami melihatmu saja yang maha indah, ya Allah. Yang kau kami buta dari melihatmu dan memandang kepada neraka. Dan menjadikan kami tidak melihat neraka. Islam bertinggi ke masyarakat terendah Lintahi hidayah kemuliaan bimbingan luhur Kemudahan keberkahan keseluruhan muslimin barat dan timur Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah Yeah.